Feliciae infanoi farigias sanae plencresculoi. Felicia infanezzo favoras la sanon de plencresculo. Homoi, kiwi shatas rememori prisia tempo kiel infano, seque tendensas iom malpli al depresioi ol aliai homoi. Tio ancaune shangigas, ju pli longe, tiu tempo estas pasinta. Estas oni diro, che la plei bela donazzo de la gepatroi estas felicia infanezzo. Evidente tiu el diro, el la poesia albumo, havas seriosan medicinan fonon. Usonae psicologoi el trovis, che plen cresculoi profitas, en sia san stato, de felicia infanaggio. Lautio, homoi ciui shatas rememori pri sia infanezzo, cae sia patrino, tendensas malpli al depresioi cae al chronicae malsanoi ol aliai homoi. Lau opinio de la esploristoi, la positivae pensoi povas helpi pli bone mastrumi stresson cae fari bona in Iam pli fruai esploroi estis montrintai che belai rememoroi povas havi avantagiaen efficoin al bon farto. Iunai plen cresculoi, cun felicia infanezzo, lautio estis pli contentai pri sia laboro cae pri siai sociai rilatoi, cae mal pli ofte consumis drogoin. Helpe de la nuna studaggio, la sciencistoi volas el trovi, ciutio concernas ancau pli agiain plen cresculoin. Crome, la sciencistoi en pli fruai esploroi estis concentrigintai pri la influo de la patrino. Cion rolon rememoroi pri la rilato al ambau patroi ludas, tio ne estas conata. Por la studajo, la psicologoi priuge analisi statumoin de pli ol dudectu mil busonanoi, ciui agis pli ol quardec quiniaroin. Ciui test personoi estis accompanatai dum la dauro de plurai iaroi. La esploristoi estis attendintai che positivai rememoroi el la infanezzo laula passado de la tempo, perdus signifon. Sed tio ne estis la caso. Tiui rememoroi accelis ancaudum mesa, cae pli alta agioi, pli bonan corpan, cae mensan bonfarton, diras la cefa autoro de la studaggio. Tio validis des pli, iu pli forte la test personoi sentis sian rilaton alla patrino la rolo de la patroi, ali flanque, ne estis tiom grava. La causo por tio estas versaine, che dum la infanezzo de la test personoi, cefe la patrinoi prisorgis la idaron, char intertempe ancau plida biroi, zorgas prisiai infanoi, ancau la rememor pri la patro, versaine farigios pli grava.